Iruitzen zaut, ni, eni, eh, komunote d'agglomeration horta joan aintzin, behar dugula eta bildu e, eh, garen artian, garazikoa, ioldikoa, e, eh, amikozekoa, ikosteko joan aintzin komunote d'agglomeration handi horta, eta zeita alden, zenta diruan partetik, iruitzen zaut, eni, bon, kostaldeko e, e, e, ziri handi horiek, eta nahiuko utela, gehiago eta diru bildu gubenokoa. Ba nola errepartitia izain da dirua, eta problemak ez dira berak,